Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Klab FM Dhe ja ku jemi edhe për ditën e sotme Mirëmëngjes Me Jerin Mirëmëngjes, gjithëve Me Altinin Hello Me Lorin Dhe mua Blendin gjithashtu Sot data është 25 korrik, zonja e zotërinj Dita është e mërkur uh, Pak vranët tani në mëngjes mm -hmm. Mund ta themi E vërtetë Dhe andej këtej dhe gjithë andej shihen fytyra të vrenjtura. Përveçse këtu në studio. Jeri është uh, shumë mirë për sot, po ashtu dhe Lori, po ashtu dhe Altini. Po ashtu edhe ti. Na ka kap një qetësi Jeri, jemi si shapka plazhi. Fiks. Ai është relaks. Të rehatuar. Po, ashtu duhet. Çfarë bëni njerëz, si ja kaluat? Mirë. Mirë gjërat e? Shumë mirë. Ti? Ëh, uh, shumë mirë. Shumë mirë do thoja. Mhm. Mm Hajt mo. Hajt po, mo. Po, jo, domethënë, jo, sinqerisht, po jo, mirë, mirë. Nuk kam ndonjë gjë për të raportuar. Po mendoj tani nëse mm. ndodhi diçka që duhet, po ndoshta. Po do më vijnë pastaj, do filloj të tregoj. Gjërat që më kanë bërë përshtypje. Okay. A, për shembull, dje, dje unë s'e kisha parë këtë, por uh, për herë të parë, mm -hmm. Shikoj një më prezanton e dashura ime në fakt me me një prodhim në YouTube. Mhm. Mm që bën Anabeli. Ëh, uh, domethënë Dalina. Mhm. Mm dhe gocat atje tek Anabel. Sepse pa, paskan filluar të bëjnë namin. Oh. Po një gjë që quhet Hostel. E kam dëgjuar por nuk. By Anabel. Domethënë mm. kjo ishte Hosteli nga Anabeli. Dhe janë tre goca. Emrat e cilave unë nuk nuk i di. Kjo qenka transmetuar dhe te INI dhe më bën çudi se si si të ka humbur. Jo, s'i kisha parë asnjëherë me thënë të drejtën. Janë bërë gjithë këto gjithë këto gjëra. Mm. E këto gocat janë shumë simpatike. Po njëra në veçanti është mendoj është shumë e talentuar. Është një gocë që qenka bërë shumë e famshme ndërkohë që ne flinim, quhet Megi. Mhm. Mm ë uh, Pojani. Po është është fani ajo është shumë interesante. E kanë marrë disa formate që janë provuar andej edhe këtej. Mhm. Mm edhe uh, bashkë me një djalë për shembull, Megi bën uh, bën edhe ca klipe. Adi dha. Tipit, të tipit para dhe pas martese për shembull. Mm. Interesante. Marrim dhe një verë të kuqe zemër? Po, e marrim shumë mirë, marrim dhe atë vazon e lulet, ta vendosim në tavolinë që ne dhe krijojmë një darkë romantike. Para martese. Në sonte, o po mirë. Ëh, që e shikim shumë si për vdekje. Po ishte shumë e bukur, ishte realisht shumë e bukur, kështu që kam kaluar, kam kaluar mbasditen duke parë aventurat e Megit dhe këtij djalit. Mhm. Mm që bëjmë para dhe pas, para dhe pas për çdo gjë. Ose 10 llojet e të dashurave për shembull, apo 10 llojet e të dashurve. Mhm. Mm Edhe klipe po shumë interesante. Dhe kjo mendoj është shumë i talentuar. Bravo. Kështu, uh, kaq nga raportimi im. Përveç kësaj pastaj jam shokuar totalisht. Pse? Siç mendoj të gjithë me pamjet që vijnë nga Greqia. Greqia. Mm. Pamjet e atyre zjarreve ishin uh, diçka e jashtëzakonshme. Më qelloi një klip që pash Më duket e kishte vënë panorama, po ishte nga një, ishte nga një televizion grek. Mhm. Mm dhe ishte një zotri atje, një gazetar, i cili ndodhej në mes të autostradës. Ishte një autostradë e ndarë me dy korsi këtej e dy korsi andej. Dhe? Dhe ishte një mur flake njeri. E tmerrshme. Domethënë një mur flake që ngrihej ndoshta sa një godinë gjashtë katëshe. Oh. Dhe e gjerë ishte sa të kapte syri, domethënë e gjithë horizonti ishte ky, ky mur flake, një mur flake gjigant. Domethënë si si muret e një qyteti antik, po flakë. Edhe çdo gjë që që i dilte përpara thjesht e përpinte. Mm -hmm. Domethënë shtëpitë dukeshin si xhuxha të vegjël. Po. Ëh dhe ky mur flake që vjen edhe ha çdo gjë. Rrugën e frikshme. Ishte domethënë diçka për tu parë. Mm. Dhe ky ky gazetari raportonte live nga nga eventi duke folur në kamera mm. bashkë me operatorin e tij. Ishte nuk e di, një, një gjë domethënë që ndodh ndoshta vetëm një herë në jetë. Edhe jo në çdo jetë, ishte shumë e rrallë. Edhe unë nuk di greqisht, siç ju e dini që unë s'di. Por e dëgjoja që thoshte diçka të tipit apokalipto, apokalipto dhe kaq e mora vesh. Kuptoj. Një apokalips, mhm. një apokalips. Dhe realisht dukej si një apokalips. Kisha parë atë filmin që u tregova para sa ditësh. How it ends, edhe mm. ishte identik. Ishte shumë i ngjashëm. Wow, me me skenat e bëra me kompjuter në Hollywood. Po kinezët e bënin aty këtë. Tani unë nuk e di se po thon apo jo. Po thon që në që që në Greqi flitet mm. se ka edhe dyshime se zjarret janë të qëllimshme. Do. Nuk e di eksaktësisht se për çfarë, por uh, mendohet që mund të jenë vënë qëllimisht sepse s'ka dhe kuptim të të marri kot. Të marri kot ashtu, ashtu siç mori kot në një zonë shumë të izoluar. Mm. Bam bam bam edhe edhe ishin disa zjarre. E tmerrshme. Domethënë të paktën 74 viktima janë të konfirmuara. E tmerrshme. Ja ishte me të vërtetë, me të vërtetë diçka e frikshme. Tregonte edhe kafshët e gjora. që nuk dini nga të venin. Mace i qen mm, njerëz që kishin dalë në plazh. Mhm. Mm ishin futur në ujë. Ishin futur në ujë për si, domethënë, e vetmja gjë për të ndenjur në ujë brenda. Mhm. Mm me karrige plazhi me gjëra aty në buk, uh, mund mes të, në breg të detit. Për të shmangur, uh, për të shmangur flakët. Shumë shumë e çuditshme. Ë, shumë e dhimbshme gjithashtu. Se po mendoja, Këta njerëz kur i përpinte ato shpitë ashtu një nga një. Edhe ata që mundën të të shkojnë se sigurisht mendimet e para shkojnë me viktimat, ata që humbën jetën, humbën më shumë nga nga të gjithë. Ëh. Mm -hmm. Familjarët e tyre të dashurit. Po edhe ata që patën kohë të shpëtojnë kokën, humbasin domethënë kur të ndodh diçka e tillë. Humbasin gjithë. Të gjithë kujtimet, mm. të gjitha. Çdo gjë. Të gjitha gjërat materiale që Ai është, të gjitha në shtëpi, gjithë E imagjinon domethënë çdo foto që ke pasur Se dhe nëse ke pasur në një kompjuter Vetëm ça të shpëton pastaj nga, hmm. nga Facebooku Apo ku di unë se çfarë Po, po ça pritet, pritet një shi i madh ça pritet Se si do fiket kjo flaka A, s'e di, duket se është vënë në kontroll është vënë në kontroll Po Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Tani do të dëgjojmë mm. këngën e parë për ditën e sotme, miq të dashur, është nga Red Hot Chili Peppers. Otherside. 7 e 9 minuta ju jeni me radion Club FM. How long, how long will I slide? Will separate my side? Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:14 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Kemi me ne Altinin dhe Lorin. Gjithashtu Jeri do të na frymëzojë siç e keni vënë re. Mhm. Kemi shumë nevojë për frymëzim. Tani në mëngjes Jeri është. Atëherë. Pastaj do jemi do të tingëllojmë ndryshe. Shprehja që ju kam zgjedhur për sot është nga piktori francez Paul Cézanne. Mm. Është e shkurtër, por domethënëse. Dhe është kjo. Jepi Jeri. Ne jetojmë në një ylber kaosi. Paul Cézanne. Qenka vërtet e shkurtër. Bravo i qoftë. Ne jetojmë në një ylber kaosi thotë uh, Cézanne-i i cili i njihte, i njihte ngjyrat. Absolutisht po. No, Ishte mjeshtër. Ishte mjeshtër. I ngjyrës. I kolorit po. Na e lexo edhe një herë. Ne jetojmë në një ylber kaosi. Ne jetojmë në një ylber kaosi. Ndihem shumë më i frymëzuar tani Jeri. Faleminderit shumë. Të lutem. Ja tani me Lorin miq të dashur marrim vesh se si do të jetë moti sot. Jepi Lori. Ëh. Jo, jo më, jo më, jo më. Jo, jo më. Jepi Lori. Okej. E mërkur 25 ma do e vësh çik muzikën lutem. E ka vënë, e ka vënë. Po ti do të njëherë do të thonë. Po. Edhe një herë nga e para, një sekondë, një sekondë, Jeri pse s'na pret një sekondë Lori sa ka. Një Lori, një çik muzikë. Atëherë jeri, ë faleminderit shumë për frymëzimin e ditës së sotme nga Paul Cézanne. Dhe tani miq të dashur moti me Lori. E mërkur 25 korrik. 22 gradësh në këto momente. Maksimalja sot do jetë 31 gradë dhe më e ulta do jetë 18 gradë. Pjesërisht vranët dhe do ketë tendenca për shtrëngata dhe shi. Ja, që priten rreth orës 3. Ja. Shumë mirë. Faleminderit Lori. Faleminderit Lori. Shikon, është jo keq, jo keq. Super, ja ku e morët vesh miq të dashur se çfarë kemi në Përgatitur nga ana e motit sot për ju, do t'jua japim gjatë ditës pra me shtrëngata që priten nga ora 3. Tani një ndërprerje shumë e shkurtër publicitare kur të kthehemi në klubin e mëngjesit kemi muzikë nga kush Altin? Surprizë. Nga Paloma Faith. Nga Paloma Faith. Till I'm done. e njohur për hitet e saj ka patur një overdose në heroinë në kodrat mbi Los Angeles, siç mm. Eh, raporton media këtu. Tregojnë që është trajtuar Demi Lovato me Narcan, e cila është eh, një është një medikament që u jepet atyre që janë në overdose nga heroina për t'u shpëtuar jetën. Mhm. Mm Dhe mbasi është bërë kjo ndërhyrje, 25 vjeçarja është marrë dhe është çuar në njërin nga spitalet e Los Angeles, ku mendohet se ndodhet tani. Në gjendje të zgjuar, thonë ata, jo më me koshiencë të humbur, por unë nuk e dija që ë uh, por uh, Demi Lovato ka pasur dhe ka, me sa duket ende, probleme të mëdha me me varësinë, mm -hmm. po. Mhm. Mm. Dhe jo vetëm nga droga. Në mars këngëtarja festoi 6 vjetorin e të qenit esëll e mos mos përdorimit, por mm -hmm. me sa duket nuk ia doli dot. Ka patur një tjetër relaps. Pasi është marrë vesh lajmi se Demi Lovato desh ka shkuar për Pa mu kërtej Janë uh, bërë solidarë në Twitter edhe njerëz si Ariana Grande, Lily Allen, uh, Brad Paisley apo Ellen DeGeneres mm -hmm. të cilët uh, kanë shprehur mbështetjen e tyre për këngëtarën Ajo në fakt ka qenë e hapur për uh, të treguar për këto, janë bërë dy dokumentare Për uh, Demi Lovaton Ku në të parin i cili quhet Stay uh, Strong Ta. Ajo tregon se si e fillon drogën në një parti kur ka qenë 17 vjeç në kolegj, në universitet. Mhm. Mm Mbasi për vite me radhë e kishin uh, kishte vuajtur bullizmin, përjashtimin nga grupet e tjera etj, dikush një vajzë popullore atje i sugjeroi kokainën, po dhe Ajo tregon se si e provoi herën e parë se si doli jashtë kontrollit, por i pëlqeu. Edhe gjërat rrodhën ose më sakt u rrokullisën që aty ë uh, dhe probleme jo vetëm me atë, por edhe me me drogra të tjera etj etj etj. Dhe këto tregohen tek tek dokumentari i parë Stay Strong i vitit 2012. Mhm. Mm Mirpo ka një dokumentar të ri i cili quhet Simply Complicated. Mhm. Mm I cili tregon se gjatë filmimeve të dokumentarit të parë Stay Strong, ajo nuk ishte e pastër. Ah. Dhe se gjatë filmimeve ah. ajo fshihej herë në banjo, herë në vende të tjera dhe bënte kokainë. Mm -hmm. Ndërkohë që oh. dëshmonte se si e kishte lënë Ndërkohë që dëshmonte se si e kishte filluar dhe pasaj lënë, mm -hmm. ajo ishte në ato momente dru. Wow. Ëh. Uh, dhe dhe e fshihte mjaft mirë. Dhe dokumentari tregon uh, se si uh, varësia e saj ishte në fakt shumë shumë e fortë se sa se sa ç'njerëzit dinin. E gjitha këto i ka treguar atje. Një herë tregon për shembull se si ja ka futur me grusht njërës nga uh, balerinave të saj. Edhe kjo ishte për shkak se ajo kishte treguar Që në një parti Demi kishte qenë mm. dru, e droguar. Po Nick Jonas për shembull shpresonte se e kishte shpëtuar. Kjo ka qenë dikur me Joe Jonas dhe me vllain e tij. Tam. Dhe ky thoshte kam pas edhe një lloj krenarie egoiste, sepse mendoja që duke i ndenjur pranë e shpëtova e hoqja nga droga, mm. por mm. s'paska qenë tamam ashtu. Një natë tregon se ka përzier kokainën me Xanax. Mm. Oh, edhe tregon se filloi të më zihej fyti. Dhe zemra më rrihte në mënyrë të jashtëzakonshme dhe thash, oh my god. Më duket se ja futa vetes. Po. Por uh, nuk ishte shp, uh, nuk ishte overdose, por nuk ishte qenë ashtu, po. Po. Fatmirësisht. Dhe vetëm kur menaxheri i saj dhe firma, po themi kompania që menaxhon këtë pjesën muzikore, e ka kërcënuar me braktisje totale. Mhm. Mm ajo ka shkatërruar telefonin. dhe ja ka dorëzuar pastaj menaxherit për t'i thënë që dhe kjo ishte që mos kishte më kontakt me me kokainën, me njerëzit që ishin mm -hmm. që i shisnin drogën. Po pse do si me të marrë në telefon të dëgjoj kemi një mall. Jo i merr kjo në telefon. I merr kjo. Është ndihmë kam në telefon. Kam nevojë për një picë. Po. Po kur s'ke më kontaktin pastaj është më e lehtë. Edhe gjatë filmimeve të American Idol, mm -hmm. kjo s'paska jetuar në shpinë e saj. Por ka jetuar në një shtëpi për adiktët që janë në në pra ishte duke u rehabilituar. Rikuperim. Po, mm. ishte gjatë gjithë kohës ka qenë në rikuperim. Dhe jo në një shtëpi normale, por në një shtëpi kastile ashtu, pa drogë, pa drogë.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 sekondë deri. Një sekondë vogël, një sekondë. E pashë po shkruaj. Se dua që të bëj, jam duke u ashtu me të. Jam duke u përleshur me të se ta bëj të bukur të bukur. O Tinçe. Yes. E di që është pak herët, por kjo censura ka vite që mbetet mbetet një, nuk e di se çfarë. E vërtetë është edhe nuk i japim dot. Ta quajmë tani, si një kockë e mbetur në fyt. Fiks. Për uh, për gjithë ne. Kështu që duhet të uh, duhet të ndihmojmë. Edhe dhamë me thënë të drejtën atë ditë ndihmë, po. Pa. Po. Nuk e di nëse po e ndani. Ja. Dëgjoni pak te klipi zonjën zotërinë nëse për ju është hera e parë, jeni nga ata që dëgjoni programin herët. Para orës 8, ë uh, kjo mund të jetë e re për ju. Ndoshta ju e zgjidhni se ata mbas orës 8 nuk ia kanë dalë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Yes. Vazhdo era e Arturit, domethënë. Po, po, po, po normal. 069 2070222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Mhm. Mm Altini mund të japësh një ndihmë të vogël? Nuk uh, jeri jam i zënë ngushtë të them të drejtën. Mund të them që nuk është karakteristikë e një pushteti. Fjala. Mm. E dëgjojmë edhe një herë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Domethënë nuk është i fortë i jo, politikë. është një pushtet pa. Po. i tillë, ajo e përshkruan pra, mm. se çfarë lloj pushteti është, si me thënë është pushtet kozmik. Po, më të ishte, po. Por ja. Jo. Pra, na e vër edhe një të lutëm, do thoshte, Ajo kishte një pushtet Kozmik? të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me Po sagën s'është e kozmik. mbretit Artur. Sigurisht. Mm. Se ç'kuptim ka një Kjo pushtet është kozmik ideja, fundi po. fundit. Është më tokësor, do thosha. Është më Por është diçka që nëse e gjeni, keni për të fituar një kovë me dhurata. Jo një, por uh, do t'ju japim gjitha dhuratat që kemi. Çfarë dhuratash kemi në Arsenal, do t'ju japim ju. Mm -hmm. Do zbrazim gjithë xhepat. Është e qartë kjo apo jo? e qartë si drita e, domethënë si drita e ka, po 069 si 20 70 222 nëse ja dilni. 069 20 70 222. Mm. Po shkon një këngë të re Jeri nga Greta Van Fleet që sapo është sapo është hedhur. Ah, është hedhur vetëm pak ditë më parë në fakt, mm -hmm. sapo është publikuar. Ëm um, dhe quhet When the Curtain Falls, që do thotë kur bie perdja. Tam. Një grup shumë i mirë. Që ka risjell tingullin mm, e Led Zeppelin si askush tjetër. Edhe thotë çfarë të dojë ky, po. Le të thotë çfarë të dojë. Le të thotë çfarë të dojë. Identik. Robert Plant po i del nga fyti. Po. Okej, okay, mirë. Kemi miq të dashur tani edhe anagramën për ditën e sotme, shansi juaj për një tjetër fitore. Le ta rrokim së bashku. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë. Mhm. Mm Anagrama për sot Jeri është tan. Zëri. Mhm. Mm kafi mon. Zëri kafi mon. mon. Zëri kafi mon. Zëri kafi Okej, okay, e hodhe. Yes. Tani ç'të them unë ty? Po është e lezetshme. E di, Jeri? Mhm. Wow. Mhm. Zoti uh, Sacha Baron Cohen. Mhm. Njëri nga komikët më të mëdhenj të kohës kur jetojmë nga Britania e Madhe. i famshmi Borat. Mhm. Mm Bruno Ali G, a ku di unë se çfarë gjithë ata personazhet që apo edhe vllezërit ë Çfarë ishin ata? Ë vllezërit, vllezërit Kazakistan. Jo, Kazakistan, ata më ishin nga Londra, ata të dy më duket, ishte njëri njëri spiun The Brothers Grimsley, Grimsley, Grimsley. Ëh, Grimsley. Jeri është. Diçka tjetër. Kishin luajt, ishte një lojë me me vëllezër Grim, po Grimsby, a diçka tjetër. Nejse ë uh, pak rëndësi ka, ka filluar një emision të ri që shfaqet në Showtime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe titullohet Who is America? Mhm. Mm Kush është Amerika? Tam. Ku ky prap me dredhitë e maskimit dhe inskenimeve? mm. arrin që të fusi në kurth njerëz, njerëz nga më të ndryshmit dhe ka ë uh, ja ka hedhur njërit që është një përfaqësues që quhet Jason Spencer, njëri nga deputetët po i quaj në Senatin e Georgias, mm -hmm. në njërin nga shtetet. Pra është brenda atij shteti. Tam. Si të thuash, është një përfaqësues lokal. Atje, por ky është një person i cili ë uh, në të kaluarën ka propozuar projektligje që ndalonin për shembull mbajtjen e shamisë. Ëh, mm -hmm. etj, etj, etj. Që këto quhen anti-maskim si mm -hmm. si ligje. Tam. Dhe Sacha Baron Cohen i maskuar si një agjent i Mossadit mm -hmm. ose ish-agjent i Mossadit. Ëh. Mm -hmm. E vë në lojë. America! Sulet dhe duhet t'i sulet ai duke ecur mbrapsht, duhet t'i sulet me prapanicë një terroristi. Duke thënë Amerika, edhe pastaj godet me sa ka fuqi me prapanicë në në pëqit e tij. Pra, ky i bie atij si të thuash tek burrëria, mm -hmm. okay, show it to me prapanicë. Gjithmonë. Now, try to touch me. Dhe pastaj thotë duhet t'i ulësh brekët. I'll touch you. Dhe tani i ka ulur. Dhe e kthehet. I'll touch you. You will drop the gun. Nuk ka një pistolet ky tjetri. Dhe ky që i afrohet me brekët ulur. You have to remind. Duke ecur mbrapsht për ta trembur me prapanicë. Ëh, dhe po kërkojnë tani dorëheqjen e dorëheqjen e këtij deputeti. S'e keni idenë, domethënë sepse në provën e parë që e ka vënë atje, e ka mësuar se si të dallojë një terroriste të veshur me burka. Mhm. Mm dhe i thotë që mënyra për ta bërë këtë gjë është të marrësh një celular me selfie stick mm -hmm. dhe të bësh sikur je kinez, sepse kinezët janë uh, gjithandej duke bërë selfie. Kështu që ti në një moment Që ke atë selfie stickun gati, ia fut poshtë këmbëve kësaj gruas dhe i bën një foto. Nëse ka pistoletë ose është burrë, me siguri është terrorist. Natyrisht po. Por nëse është grua, do të thotë atëherë s'është terrorist. dhe dhe i tregon ca foto uh, që ky gjoja i ka bërë. E kontrollojnë. Is not a terrorist. Nuk është terrorist. e kështu me radhë. Uh, por jua sugjeroj këtë si diçka për të parë zonja e zotërinj quhet Who is America? Shfaqet në Showtime, por mund të gjendet edhe në një Pirate Bay pranë jush. Kam përshtypjen unë, nuk e di, nuk e di. Ëh, uh, nuk e di. Po kërkoni se do e gjeni. Por mund mund ta gjeni. Mund ta gjeni fare kollaj, mund të mos ta gjeni, por mund ta gjeni fare kollaj, nuk e di. Varet nga ju. Unë s'ju thashë gjë. Zëri kafimon është Anagrama jonë për ditën e sotme është një sfidë për ju 069207222 është numri Rivendosini këto gërma, formoni një fjalë mm -hmm. Që të jetë ndryshe Nga zëri kafimon Tani është Michael Jackson me Beat It në klubin e mëngjesit Ora është ndërkohë 7.48 minuta Dhe është uh, misioni i pamundur Fallout. Fallout, që është i fundit fare. Mm. Ku Tommy këtu e mbyll besoj. Ë, uh, jo, zotëri, nuk ai e para punës nuk është Tommy, por ah. është uh, Ethan Hunt. Jemi në Paris. Your mission. The job. Oh, Zonja e zotërinj është në kinemanë Cineplex Këtë fundjavë premierë Mission Impossible Fallout You need to walk away. Me Tom Cruise sigurisht. Rebecca Ferguson i bashkohet Jeremy Renner është Gjithashtu dhe regjizori kësaj here është Christopher McQuarrie. Dhe aksioni si asnjëherë më parë. Sepse ju e dini që çdo herë që ka një Mission Impossible, i duhet që të kapërcejë atë që ishte para këtyre. Mhm, normal, në vërtetë. Dhe nuk di se ku mbaron ndonjëherë kjo. Po, Tom Cruise vazhdon duket sikur është 20 uh, vjeç Në kohë që po afron gjashtëdhjetat Ha? Ka për shumë për të dhjuri Nuk di çka bërë vla, po Ai duket fare Që kur kam pasur në klasë Ai është Ai ka qenë njëzet e ca vjeç kur kam lind unë E kam batali Por, uh, nejse, okej okay. Të gjithë e dim Që bëjnë një ndërhyrje e gjëra kështu Por, uh, një tjetër Mission Impossible Miq të dashur ne kemi bileta ju çojmë atje Madje madje, le ta bëjmë një pyetje. Mm -hmm. Pikërisht tani në klubin e mëngjesit dhe ai apo ajo që do të vijë e para apo i pari me përgjigjen e saktë. Të pyetjes sime nga aktualiteti do të fitojë dy bileta për uh, të vajtur në Cineplex e për të parë filmin që sapo dëgjonim në trailer atje. Atëherë. Mhm. Mm pyetja është kjo. Në Meksikë Dihet që dhuna e karteleve është e madhe, por një tjetër mm. person i këtij profesioni ka gjetur vdekjen në Meksik për shkak të punës dhe konfliktit që puna i shkakton me kartelet. Mm. Tepër të dhunshme meksikane. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, pra një person i cilit profesion Raportojnë mediat është vrarë nga kartelet në Meksik dhe nuk është i pari. Ne do të shkojmë në publicitet në këto momente. Do të kthehemi shumë shpejt me më shumë, por më parë se të vijmë ne do të jetë këtu në studio Isida me lajmet e orës. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios kombëtare Klab FM. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Me Altinin kemi me ne gjithashtu edhe Lorin. Lorin. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes që të gjitha. Yes, yes. Po, si e kishte? Lori Motodori. Motodori, po sepse bën motin në klubin e mëngjesit kurse s'bën motin Olta. Sa di ajo? Bën Lori, se njëri duhet uh, patjetër që ta bëjë. Çdo mëngjes. Është mirë, thonë uh, Të bësh motin në mëngjes sepse edhe njerëzit informohen edhe Edhe plus për metabolizmin. Ti pastaj se ti bëjmë planet gjatë ditës po. Është e rëndësishme, është e rëndësishme. Absolutisht po. Kështu, uh, Jeri, kemi një anagram, kemi mm -hmm. një censurë, kemi edhe një pyetje nga aktualiteti. Këtë do ti, Jeri. Tani te censura kam disa opsione që kanë dhënë. Kanë censurën, mm -hmm. pushtet popullor, jo, jo. hyjnor, jo. besnik, jo. imagjinar, jo. liberal, ballor, po, vendor. Po, logjika është e drejtë. Por asnjëra prej këtyre nuk është e saktë. Të gjitha këto mund të themi më afër ishte ajo imagjinar. Jo se është e mm. saktë, por që po themi më afër se sa popullor. Mhm. Mm Apo jo. Cilat ishin disa nga opsionet e tjera? Hyjnor, besnik, uh, liberal, ballor, vendor dhe mm. imagjinar. Vendor s'është një. Jo. As ballor, pushteti ballor është diçka që unë s'e di tamam se çfarë është, ndoshta një po, pushtet çekiçi, ballë për ballë. Kështu që mbetet mbetet fuqi ta dëgjojmë edhe një herë. Yë. Yë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-19-27-12-22 Ndërkohë anagrama është zëri kafi mon mm -hmm. Zëri, kafi, mon. mon. Jo fort e vështirë, nëse. E lezetshme. A thua? Gjithashtu. Mm -hmm. Nuk e di. Do të shohim. Ndoshta, ndoshta. Po shikoja për shembull se si një djalosh i cili ishte me shumë fat. që kishte çfarë? Motadoren më të famshme të Meksikës, madje ndoshta oh. një nga motadoret më të famshme në botë. Mm -hmm. Po është ajo, është ajo. Janet po. Garcia, për të cilën ne kemi folur po disa herë këtu. Ëm uh, ajo është lënë nga i dashuri. Ai i ka dhënë duart. Po pse? Janet Garcias që ka çmendur dynjanë me. Kjo është element vajzë. Trupin e saj. Edhe ky djali është një djalosh kështu, tip personazh shumë i njohur amerikan i YouTube-it, një YouTuber, sepse ky është çfarë doj po kësaj se ka lënë. Jo, patjetër, patjetër. Se varet edhe nga shijet, e kupton? E para e punës ty të pëlqejnë femrat dhe Natyrisht. Por nëse do të ishe vajzë, për shembull do e kishe syt për këtë. Ky tipi Fazi, siç e quajnë. Po. Ëh, uh, është personazhi i cili është bërë i njohur në YouTube për shkak se luan video game. Ëh. Mm -hmm. Është nga këta video gamerat. Uh, ky është nga këta që fiton lekë. Po, po, po, fiton para dhe shumë i famshëm etj etj etj etj. Por e ka lënë Po si ka mundsi? Janet Garcian sepse si i ka thënë se jam lojtar profesionist i lojës Call of Duty. Aha. Dhe duhet që të paraqitem në duty, në detyrë domethënë. Mm -hmm. Po, është. Si ka mundsi? Po zoti. Ja, shikona, shikona, nuk e di. E ka dhënë lajmin në YouTube. Ku ka thënë se tani do të fokusohet i gjithi tek video video loja. Kurse Janet do të vazhdoj punën në Mexico DF, siç njihet Mexico City. Mhm. Mm si një motadora. Që ajo është. Që është Pra një vajzë moti. Hajde zgjidhe, hajde. Ai duhet marr dhe duhet çuar direkt në flakët e Athinës. Mhm. Ta hedhësh në pyll e ke fjalën ti Lori. Ta hedhësh në pyll, në pyll. Po. Ta hedhësh në pyll. Luaj luaj këtu Call of Duty o maskara. Çfarë thot vllajot? Varet varet gjithashtu është çështje perspektive. Megjithatë ajo ka thënë se i është thyer zemra. S'ka faj. Ka shkruar në Twitter, ma ka thyer zemrën tha që ju thyet Martini se... dhe pasaj ka paraqitur edhe një foto të të pasme të, të saj duke i thënë që faleminderit me famë botërore. Po. Un kam kam ka kush më pëlqej. Po mirë tani si shpjegohet kjo që le ta le ta bisedojmë uh, si burri burri. Si po. Ke njërin nga të dashurat po që është e famshme në të gjithë botën, edhe që është merret me mend që është më e mira. Më ndoshta më e mira ndër vajzat e motit pa diskutim. Por uh, dua të them, është edhe një burim krenarie për një mashkull apo jo? Natyrisht. Që të kesh në krah një femër që të gjithë e kanë zili po, po them. E shohin, ua sa e mirë kjo. Sa ajo është e ëmbël, ka po, portret shumë të bukur. Edhe trupin e tjera e tjera. Dhe tani ti, ti, ti si ja bën? Mos u mërzit ky, mos u lodh nga kjo, mos është shumë presion mbi këtë që ta mbaj. Ka mundësi të presion. Ndodh kjo edhe për shembull me Kanye West për Kim Kardashian apo Piken për po. Shakira apo kur e ke gruan kaq të famshme, kaq të dëshiruar, po themi sa. Pa i duhet. Pa një gjithë bota. Duhet luaj 10 orë Call of Duty. Duhet të luaj. Është më e rëndësishme. Ai e ka mendjen çfarë po bën ajo. Mos është e gjitha kështu për të rishur më mendjen kam frikë. Do dalim pasaj që Bashkë, janë duke luajtur të dy Call of Duty me nga një automatik në dorë. Mirë, kthehemi pas pak, i urojm uh, shërim të shpejtë zemrës së thyer së Janet Garcia, së ish-dashurës.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 sotme dhe gjithashtu edhe të pyetjes që bëmë pak më herët për uh, Meksikën. Meksikën. Atëherë meqë jemi te Meksika, ka qenë gazetar, është Bledi i pari që i mbaron numri me 517, fiton dy bileta për në Cineplex. Ndërkohë në lidhje me anagramën për sot, i pari fare është Xhuliani, ka thënë fizarmonikë. i mbaron numri me 822 Xhuliani ka fituar një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Mm, mm, mm, Ndërkohë wow. Blendi ka ende mesazhe të shumta në lidhje me censurën e Altinit, por s'ka përgjigje të saktë. Atëherë edhe një herë Altin për të dhënë të gjitha dhuratat që kemi një herësh. Censura jote është kjo që transmetohet në klipin që do të dëgjojmë në këtë moment. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Pra kishte një pushtet të tillë, Altini e ka fshirë aty të mhm. konsiderueshëm dhe ju keni thënë shumë gjëra, por ende s'po i biem në të unë thashë pak më herët që kush kishte thënë një pushtet imagjinar të konsiderueshëm, ishte ndoshta më afër krahasuar me të tjerat. Atëherë kanë thënë prap magjik, fantastik, platonik. Këtu pra jemi, këtu mm, psikologjik. Edhe platonik është mm. është afër, mm. më pëlqen. Mendor të padiskutueshëm, ëndërrimtar, teorik, luftarak, fisnik. Edhe teorik deri diku. Pra kur themi platonik, teorik, imagjinar, jemi më afër. Zonja zotërinj lidhur me llojin e pushtetit që Kjo pjesë e censuruar paska mbi mbi të gjithë ne. Dëgjoni një herë. Ajo kishte një pushtet të tillë të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Kujdes pra, dhe mbreti Artur dhe saga duhet uh, gjithashtu t'ju ndihmojë. Jemi në si të thuash hapësira legjendash. Mm -hmm. Është vërtet. Okej. Okay. Ëm um, lajmi që ka pushtuar të gjithë mediat botërore është nga fqinjët tanë në Greqi. Tam. Ne po flisnim më herët këtu, por uh, praktikisht në çdo media do të gjeni fotot, imazhet dhe dëshmitë e një apokalipsi në zonën e Atikës rreth uh, 20 deri në 40 kilometra nga Athina. Mhm. Mm e gjithë ajo zonë atje uh, është përfshirë nga një inferno, siç e kanë quajtur ata. Një zjarr prej ferri në ca skena ferri, përshkruan ë uh, përshkruan histori tepër tepër tepër të dhimbshme ë uh, të këtyre njerëzve. Sepse numri i viktimave i ka kaluar 74. Mhm. Mm dhe kjo është pa diskutim, fatkeqësia më e madhe që i ka rënë Greqisë në këtë formë qysh nga viti 2007 kur 60 vetë vdiqën në Peloponez. Mhm. Mm që tani në dy ditë uh, numri i viktimave këtu është është më i madh. Zjarri fatmirësisht është diçka më pak tani nga ç'ishte dy ditë më parë. Po ende i pashuar totalisht. Është njëra histori e cila um, me të vërtetë me të vërtetë është është shumë dramatike. Dhe flitet për një grup prej 26 personash. Mhm. Mm që janë gjetur në një fushë të përqafuar njëri wow. me tjetrin. Prindër dhe fëmijë, të cilët ishin nisur nga makinat, kanë braktisur makinat e tyre në autostradë. Edhe janë nisur drejt detit. Janë nisur drejt detit sepse e kanë parë se ka qenë e vetmja formë për të shpëtuar. Mm -hmm. Sepse muret e flakëve ishin nga çdo anë dhe u desh të ndalojnë makinat, t'i lënë aty e të nisen me vrap. Ata e dinë se janë vendalinj që deti është diku aty pranë, por për shkak të tymit Për shkak të errësirës që krijohet, është e pamundur që të shikosh, nuk e kanë gjetur dot shtegun, sepse është breg shkëmbor atje, dhe ka një shteg që të zbret tek deti. Mm -hmm. Dhe këta kanë qenë vetëm rreth 20 metra larg detit, por nuk kanë mundur dot që ta, ta gjejnë se ku është, ku është rruga për atje. Dhe në një moment caktuar e kanë parë se fundi është i pashmangshëm dhe instinktivisht pastaj kanë përqafuar njëri tjetrin dhe ashtu i kanë gjetur të gjithë bashkë të vegjël edhe të rritur. Edhe vetëm duhet të imagjinosh se çfarë çfarë kanë përjetuar ata aty në fund kur kanë pasur fëmijët e tyre me vete dhe nuk kanë mundur t'i shpëtojnë dot nga nga flakët që kanë qenë kudo. Dhe janë djegur bashkë. Njëri nga personat që ka qenë shumë afër me këtë grup, ë uh, tregon se si ky ishte një nga ata që e kanë arritur ta gjejnë shtegun edhe kanë gjetur detin. E janë hedhur me kokë në ujë, pastaj si kanë mundur ndërsa thoshte, më digjej shpina. Edhe ishte me të vërtetë çështje sekondash. Edhe ndjenim që digjeshim nga pas, ndërsa vraponim në plazh për për t'u hedhur në ujë. Dhe e dinim thoshte gjithashtu se kishte të tjerë njerëz pas nesh. Se i kishim dëgjuar dhe e llogarisnim matematikisht që ishte e pamundur që ata të shpëtonin. Sepse këta mezi shpëtuan dhe ata ishin mm. ca hapa më larg, mm -hmm. ca metra më larg dhe aq ishte e tëra, kështu që ne e dinim thoshte që ata nuk do ia dilnin dot. Dhe s'kishte më pastaj asgjë për të bërë. Gjithçka ka ndodhur tepër shpejt. Ëh dhe zjarri ka qenë kudo dhe flakët kanë qenë kudo. Ëh pemët janë djegur si kunja shkrepësesh. Dhe dhe është një përjetim human i përmasave uh, tepër tepër tepër të dhimbshme. Një tragjedi e jashtëzakonshme në në Greqi. The One I Love nga R.E.M. është kënga e radhës në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:23 minuta. Ju jeni me Radion Kombëtare Club FM. Ditë mbarë. quajtur Libian, kjo ndërtesë, në fakt ajo është një si qendër tregtare dhe ka dhe funksione të tjera, mhm. megjithatë, vetëm pak ditë më parë njerëzit janë befasuar kur kanë parë që nga një ndërtesë kaq e madhe të rridhte ujë. Në momentin e parë që ata kanë parë këtë skenë, kanë njoftuar policinë dhe gazetarët, por më pas u mor vesh se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Pikërisht pronari Në fakt nuk bëhej fjalë për një defekt ashtu siç uh, u mendua fillimisht, por uh, pronari i kësaj ndërtese kishte ndërtuar një gjë mjaft interesante uh, dhe bëhet fjalë për një ujëvarë artificiale 108 metra e lartë, wow! e cila kalon mespërmes kësaj ndërtese. Uh, ata kur kanë shkuar gazetarët për të marrë informacione sepse të gjithë menduan se uh, kishte plasur ndonjë tubacion dhe prandaj uji po rridhte, por morën vesh pastaj se ky ishte plani më i ri që nga kjo ndërtesë të dilte një ujëvarë gjigante dhe është quajtur ujëvara artificiale më e madhe në të gjithë botën sepse është 108 metra, ka një pamje të mrekullueshme, por ka një problem të vogël. Mm. Energjia elektrike që është e nevojshme për të mbajtur në punë këtë lloj ujëvare kushton 118 dollarë në orë. Megjithatë, pjesa tjetër është që uji që do të përdoret pikërisht për këtë ujëvarë do të jetë riciklimi i ujërave nëntokësorë, që do të merren nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe shiun në momentet që bie. Megjithatë, ka gjithsej katër sisteme nëntokësore që e ruajnë dhe kullojnë pikërisht ujin për të vënë në punë të gjithë këtë sistem të mrekullueshëm. Domethënë kjo bie nga lart ndërtesës. Nga lart, nga lart është 108 metra e lartë. E bukur. Shumë e bukur. Faleminderit Jeri. Të lutem. Zonja e zotërinj, e kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në këto momente dhe në anën tjetër na presin vajzat. Kënga është Girls nga Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha dhe Charli XCX janë mbledhur të gjitha bashkë. Mbas pak. Her name is Lara. We learned a lotta how to do it like we do it like we wanna. We just know. We just know. uh, pushtet fetar, madhor, filozofik, biblik, uh! mitik, ëndrash, harmonik, shpirtëror, surreal, honorifik, emocional, oborrtar, ekonomik. Bravo. Pra, atëherë për ta sqaruar edhe një herë do ta bëjmë kështu. Altin, në fillim luaj klipin që të për ata që sapo na bashkohen zonja e zotërinj. Kemi marrë një censurë nga Altini që para se Altini të ikte me pushime, Altini u kthye nga pushimet, filloi Olta pushimet, po kthehet Olta javën që vjen. dhe, dhe censura. Dhe ende nuk është zgjidhur censura. Është një fjalë që Altini e ka fshirë, që ka të bëjë me një grua e cila ka pushtet të një lloji të caktuar për shkak se ka qenë e lidhur me atë tavolinën uh, rrethore atje kush ishte ky mbreti Artur edhe të tjerët edhe mm. andej këtej me legjendat e këto. Dhe thuhet që pushteti i saj është i tillë. Mm. Tani unë thashë pak më herët kur na kishin ardhur, ça thoshin për shembull pushteti i saj është ekonomik, e dikush tjetër thoshte se pushteti i saj është imagjinar. Unë thashë midis ekonomik dhe imagjinar, imagjinar është më pranë. Nuk është i saktë, por është më pranë. Le ta dëgjojmë pak klipin. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Pra kishte një pushtet të tillë të konsiderueshëm dhe pastaj kur ti listove këto tani, mm -hmm. më, më lexo edhe një herë këto që besimtar, mm -hmm. fetar, madhor, filozofik, biblik, biblik mitik, mitik, ëndrash, harmonik, harmonik shpirtëror, shpirtëror, surreal, surreal, honor, uh, honorifik, emocional, oborrtar, ekonomik. Nga këto që dëgjova, honorifik ndoshta është më afër. Sepse po i afrohemi. Mm -hmm. Pra jemi në një mision ngushtimi zonja e zotërinj, rrethimi të armikut. Derisa mos ketë më dalje dhe të dali vetë kështu. Se çfarë është fjala e censuruar nga Altin? E dëgjojmë dhe një herë 069 20 7222. Ai që do vijë apo ajo me përgjigjen e saktë do të fitojë gjithë dhuratat që ne japim këtu në klubin e mëngjesit. Mm -hmm. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Shpikës dhe shpikje. Shpikës dhe shpikje. Ky apo kjo pajisje. Mhm. Mm Shumë e nevojshme. U shpik nga Willis Carrier. mm -hmm. për të kontrolluar lagështinë në ajër në një shtypshkronjë në Brooklyn të New Yorkut. I pari i këtij lloj u shpik nga Willis Carrier për të kontrolluar lagështinë në ajër në një shtypshkronjë në Brooklyn. Mhm. Mm për çfarë bëhet fjalë? Dakord. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 0692070222, cila është pra shpikja në fjalë zonja zotërinj, cila është shpikja në fjalë. Po shikoja Eri se në ushtrinë izraelite ka disa ndryshime. Çfarë ndryshime? E para e punës për shkakun ku ndryshon ushtria izraelite nga shumë të tjera në botë është që vajzat atje shërbejnë për 5 mhm. vjet. Mm -hmm. Të gjithë vajzat izraelite edhe për shkak të kontekstit ku ndodhet ky vend etj etj, duhet që t'i shërbejnë atdheut me 5 vitet e tyre. Tamam. Imagjino që nuk është pak. Jo, goxha është. Ëh, se t'i merr nga jeta. Mm. Kjo është koha kur këto vajzat mund të fejohen, a ku di unë se çfarë. Por, por është koha që do t'ia dedikosh luftës, po ose ushtrisë. Ëm, um, janë shtuar disa rregulla për vajzat. Në ushtri sepse ka një gjë tani që atje ka dhe djem. Tamam. Më kupton dhe do s'do janë këto, edhe ndodhin në të gjitha ushtritë. Mm -hmm. Amerikanët gjithashtu kanë vajza në ushtri për shkakun. Por ato nuk e kanë me detyrim, zgjedhin që të Pra nëse kanë dëshirë. Po patjetër, po, patjetër, po. Nuk është po, shërbesh si po pse jo. S'ka mm -hmm. si edhe jo vetëm ato, por shumë ushtri në botë kanë gra të përfshira, por nuk e kanë të detyrueshme si Izraeli. Po, është thjesht nëse ti preferon për ta bërë ose jo. Nëse do po. Mm -hmm. Dhe paguhesh për këtë. Ndërsa në Izrael ka ardhur një urdhër i ri i cili ndalon vajzat ushtare që të veshin bluza të bardha. Mhm. Mm të mos veshin reçipeta, i ndalon. Pra duhet të jenë gjithmonë gjinjtë. Okej. Okay. E mbërthyer. E mbërthyer dhe të burgosur dhe të mos pinë duhan në sy të burrave, të ushtarëve meshkuj për të mos shkaktuar tek ata provokime të një natyre seksuale, seksuale. po i quajmë. Mm -hmm. Pra urdhri i ri është ky që sapo lexuam. Megjithatë, vajzat janë tepër të shqetësuara për këtë, edhe kanë kundërshtuar madje. Të pakënaqura sepse ë uh, thonë që janë disa fetarë ultraortodoksë, të cilët mundohen që të imponojnë besimin e tyre dhe dogmat që ata kanë pastaj Edhe mbi pjesën tjetër, në Izrael ka edhe njerëz që s'besojnë fare në Zot për shkakun. Mhm. Mm po. Sepse ne e marrim pak kështu sikur me që është Izraeli dhe të gjithë janë uh, fetarë. Ka dhe ateistë, ka dhe po. njerëz që nuk s'i, nuk s'i praktikojnë mm -hmm. fare. Por s'i duan uh, apo këtyre u duhet të shkojnë në ushtri. Edhe tani janë duke ankuar se thonë që këto lloj uh, sugjerimesh apo urdhrash në fakt ka ata kanë një rregullore që rregullorja e si ta Mm. E jo e, e përulësisë e thjeshtësisë ndoshta. Mhm. Mm Rregullorja e thjeshtësisë që u jepet uh, vajzave ushtare. Të cilën duhet ta duhet ta respektojnë. Por nuk ka më uh, vajza ushtare pa recipeta me pa, bluza të bardha mm -hmm. dhe, dhe duke pirë cigare. Dhe duke pirë cigare në sy të ushtarëve burra sepse s'i dihet pastaj se çfarë ndodh. Normal. Po na thonë. Ndizet flaka. Ndizet flaka. E ndez shejtani thonë. E ndez shejtani. Ose mbush. Meqë ra fjala më ra në sy dje se si uh, ka pasur shkëmbime midis dy liderave të mëdhenj shqiptarë të kësaj kohe. Mm. Edi Ramës dhe Lulzim Bashës. Po, wow. Sepse njëri është uh, kryeministër dhe tjetri është kryetar i Partisë Demokratike i ri, nuk e di. Jo, këto i di, ah, po çfarë ka ndodhur? Tash s'e di. Por uh, Ja, më thoshe, por Lulzim Basha dhe jo vetëm ai, por uh, ka qenë një shqetësim që shprehet herë pas here tani, mm -hmm. që nuk ka gjykatë kushtetuese për momentin sepse Shumë prej tyre ranë për shkak të vetingut. Tam. Dhe duhej duhej që ndërkohë parlamenti të kishte votuar ligjin për shkollën e magjistraturës. Mm -hmm, për ta shpjeguar pak. Kjo lejon që juristët e rinj të mund të hyjnë në shkollën e magjistraturës dhe të dalin që atje si gjyqtarë. Mhm. Mm Edhe të mund të zënë këto vende të lëna vakante nga shumë plehra që kanë qenë pjesë e sistemit të të drejtësisë. Ëh uh, dhe dhe mjafton një ndryshim i thjeshtë në ligj nga parlamenti dhe dhe rruga hapet, është shumë kollaj. Mhm. Mm Politika nuk do që ta bëjë. Nuk e votuan, e lanë ligjin dhe po ankohen sepse s'ka gjykata ndërkohë që aq sa ata e kishin në dorë për të bërë, mm -hmm. nuk e bëjnë. Është si, është domethënë nuk e di çfarë uh, çfarë emri t'i vë. Nuk e di çfarë emri t'i vë. Është një pandershmëri e jashtëzakonshme që i bëhet këtyre njerëzve, njerëzve tanë, neve vetë. Është një lojë e flliqur, e ndyrë, e qelbur. Um, dhe ankohen që s'ka gjykatë. Okej. Okay. por ndërkohë nuk bëjnë asgjë që të që gjykata të po, ketë. Po e kanë bllokuar rrugën për të tjerë. Sepse mendojnë që gjykatat do t'i kapi tani Edi Rama dhe është e njëjta histori. Zyrtarët amerikanë janë shprehur dje nga ambasada këtu në Tiranë që janë të zhgënjyer me partitë politike në Shqipëri. Ata ndoshta nuk i thonë dot këto fjalë, po po të kishin ndonjë gëlbaqe surrati do t'ia kishin ndërtuar. Vallai. Sepse atje ka arritur puna me ta. Ëh, uh, megjithatë. Edi Rama dje pastaj është përgjigjur Lulzim Bashës për për këto shqetësimet e mospasjes së gjykatës. Mhm. Mm Edhe i thotë uh, diçka të tipit që më mirë djepi bosh se sa me shejtanin brenda. Për të thënë që këta ishin shejtani, po. Dhe më Po e drejtë është kjo. Më mirë bosh tha më thonë. Në një në një të folur shumë uh, religjioze, shumë uh, biblike kështu me shejtan apo kuranore po duash me shejtanin. Në atë. Kjo ka thënë Edi Rama pastaj duke kaluar në një tjetër gjuhë, kjo është gjuha mjekësore e tij, kirurgjikale. Po. Është një operacion thotë ai i organeve të kancerizuara, oh my, sepse oh këto e kanë degjeneruar drejtësinë deri në kockë dhe sigurisht që ky operacion do të jetë i dhimbshëm sepse ne po heqim kancerin, kancerin nga kocka. Ka thënë ka thënë Edi Rama. Bravo doktor. Të cilës pastaj është përgjigjur edhe Lulzim Basha sërish. Po filloi duke thënë duke e quajtur po. Mm. Ai filloi duke thënë që ferri është i madh, ka vend për të gjithë dhe pastaj do ta hapësh vetë derën e ferrit. Ta hapin të tjerë derën e ferrit, ta hapësh vetë. A je i zoti ta hapësh derën e ferrit. Dolën uh, profetike la, uh, fjalët e Lubonjës. Por megjithatë Basha mm. gjithashtu është përgjigjur se kryeshejtani. Mhm. Ka thënë ai. Kryeshejtani. Duke shkaktuar hilaritet në po Luciferi në këtë rast, i bie ose Belzebubi, është është i interesuar që mos ketë gjykatë. Sepse do të mbrojë uh, Xhafajn e Tahirin e me radhë, me radhë. Dakon e mm -hmm. Veliajn e domethënë ka përmendur edhe Roshin dhe Sejdinin e Ia përmendi dhe ata. Të gjithë i përmendi po. Të gjithë ia përmendi. Bëri apelin domethënë. Po, kryeshejtani. Kështu që përplasen për një djep bosh, me djepi bosh. Që këtu jemi e kupton është është kaq poetike. gjuha, retorika, dialogu midis Partisë Demokratike ose Lulzim Bashës dhe dhe dhe uh, Edi Ramës në anën tjetër që shkëmbejnë në distancë kështu si ato ato në, e ke parasysh kur mm -hmm. janë këto topat që gjuajnë artileri të rënda kështu po nga larg që ti që e gjuajnë atë në ajër dhe nuk dihet se ku ku do të bjerë ajo po. po. Djep bosh. Unë më më duket kujtova mi gjeni. Akoma. Po megjithatë këtu jemi, pra duke folur për shejtan, uh, djepe dhe është është edhe një përmirësim nga tepsi edhe kusi. Hy hy, nata me ditën. Zonja zotërinj. Përpara jush. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kryeshejtani. Dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në një ndeshje për jetë a vdekje. Me fjalë. Tani Mortal Kombat Albania. E, ku di unë se çfarë. Që se ishte mirë? Fantastike të ishte. Unë i shof ato ti flisi, unë i shifja ato duke bën zemrin kështu një. Po pra, edhe unë ashtu i shifja, si Tong Po, e ke parasysh? Tong Po dhe Van Damme. Mirëmëngjesi që të gjithë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes Ej, uh, jeri Pam Kishim një pyetje mm -hmm. Dhe thamë se si uh, Zoti Willis Carrier Zonja zotërinj Shpiku të parin e këtyre Për të kontrolluar lagështinë në ajër. E keni parasysh kur bëhet si lagështi në ajër? Mm -hmm. Sidomos kur jeni në një shtypshkronjë s'durohet fare. E di pse, sepse në shtypshkronjë të ngjiten letrat bashkë. Mm -hmm. Nga lagështia në ajër dhe bëhet nami. Kështu që për të kontrolluar lagështinë në ajër, ai shpiku kondicionerin. Po. Wow. Dhe e para ka qenë Denisa, i mbaron numri me 249, fiton dy bileta për në Cineplex. Unë dua që në këto momente secili prej nesh të marrë vetëm një sekond për të bekuar shpirtin e zotit Willis Carrier për shpikjen e kondicionerit që është njëra nga gjërat më të bukura që ekzistojnë në botë. S'imagjinoj dot pa kondicioner, unë do kisha vdek. jo, nëse, po flas nga vetja asnjëri s'e flas. Jo, bravo qoftë. Se me këtu juve luftoj për të fikur kondicionerin, janë janë gjithë uh, mos e mallkuat ju. Meqë ra fjala Carrier, prandaj është një nga firmat, uh, është një firmë Carrier e, pa, po, e kondicionerëve që... Ka marrë mbiemrin. Po, mban emrin e, e zotërisë që e shpiku. Bravo i qoftë. Mirë, bëjmë një pyetje tjetër? Atëherë zonja zotërinj Pasi dështoi për të prodhuar kauçuk sintetik nga lënda e quajtur Çikle, mhm, mm Zoti Thomas Adams mm. i hodhi shije dhe e shiti si një tjetër produkt. Okej. Okay. 0-6-19-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja Pra Ky zotëria me emrin Thomas Adams po provonte që të bënte një lloj kauçuku, mm -hmm. një lloj gome që donte ta vinte në përdorim për ku di unë makina, shtëpi e lloj-lloj produktesh të ndryshme. Por ndërsa bënte atë miksin e vet me çikle, që është kjo lënda që nxirret nga nga po. bimët, nuk ia dilte. I dështoi, i bëhej koti, i këputej. Mm. Edhe tha, kjo s'bëka për këtë punë, por E dhamë edhe këngën e ditës, pas yes, pak yes, do të kemi yes, dhe fitues. Tani, ëm mm. um, përveç uh, këngës së ditës kishim edhe një pyetje Tam. me shpikës dhe shpikje. E kam fituesin. Atëherë do më jam. Për radhës është Frederiku, i pari që thot çamçakëz. Është Bravo. e vërtet. I mbaron numri me 577, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Thomas Adams zonja e zotërinj po përpiqej që të bënte një gomë sintetike. Por nuk i dilte. Ëh. Mm dhe në fund fare ai miksi i papërdorshëm që i qëllonte atje. Mm. S'dinte çfarë bënte me atë. E mori e provoi edhe me gojë se i kpute, domethënë është ai instikti kur do ta siç ai që mban një thumb ke mm-hmm. parasysh në gojë mm-hmm. kështu dhe ne e kemi atë. Në në në filloi si macja. Kur macja ka për herë të parë Edhe ky se s'dinte ç'bënte me atë. E tha ore po qenka e mirë kjo. Vetëm që s'ka shije. I hodhën dhe shije mente, pastaj dhe ja ku e mhm. kemi. Çamçakëzin. Bravo. Meqë ra fjala po lexoja? Çfarë? Ë uh, që janë këto videot edhe këto shkrimet që bëhen për të sensibilizuar njerëzit mbi plastikën në oqean. Mhm. Mm Kemi parë edhe në lajmet këtu sepse vendi ynë realisht me plastikën ka pasur këto problemet, por ndërsa shpjegonin se si ajo ndikon mbi oqeanet dhe se si në vitin 2050 në oqean do ketë më shumë plastik sesa peshq tan në volum, që është e frikshme ta mendosh, më shumë mm. plastik është e tmerrshme sesa peshq në vitin 2050. Nëse vazhdohet kështu, Tani dalin ligje që ndalojnë njerëzit të bëjnë plastik, nuk është. Po po po. Po jam do atë ditë të kjo. Bën natyra. Që që uh, vetëm 1/10 e plastikës që është prodhuar deri tani është ricikluar. Dhe 9 të dhjetat e gjithë plastikës që është prodhuar ndonjëherë hidhet në det. Hidhet në det dhe duhen 500 vjet pastaj që ato të shkrihen. Edhe duhet hapur një fabrikë riciklimi ja, mes detit. E, e gjithë plastika që ne hedhim na vjen sërish në kuzhinën tonë. Po. po. njëra nga gjërat, se thuaj çfarë mund të bësh për shembull. Mm. Të përdorësh më pak, thoshin uh, pipza plastike. Mm -hmm. Se mund të përdoren ka pipza metalike, që përdoren ka pipza letre. Gjithashtu, që mund të përdoren. Ë, uh, trastat, për të cilat kemi folur shumë, por ajo që un nuk e kisha menduar ishte ishte çumçakizi. Mm. Po në fakt ka qenë një fushatë që një vajzë në Londër, e bëri pikërisht që ndërtoi një, po them top roz të madh mm. në pika të ndryshme ku njerëzit çumçakizat pasi i përdornin mund t'i vendosnin aty dhe ajo filloi riciklimin dhe ka krijuar atletet e para prej tyre. Po, prej uh, çumçakizit. Mm -hmm. Por çumçakizi teknikisht është një gomë siç uh, normal. Zoti Thomas Adams zbuloi. Mhm. Dhe gjithashtu ndikon. Absolutisht po. Kështu që Për ata që duan ta shmangin plastikën totalisht do duhej që të përtypin ndoshta gjethe. Unë s'i përdor më për shembull. Përdor gjëra të tjera. Mm. Çfarë mm. si ketrat edhe ti? Gjethe pishe kështu? Po ka gjëra natyrale, si mund të jetë po kanella për shemb, mm -hmm. në formë druri, uh, karafili gjithashtu. Karafili. Që mund të përdorësh. Po. Nëse do, do ta gjen një alternativë, absolutisht po. Po po. Ka edhe mënyra ashtu. Po. Një mikeshë e cila është është dedikuar totalisht mm -hmm. në mos përdorimin e këtyre dhe Dhe ja ka dalë besoj. Ja ka dalë vetëm se tregon herë pas here histori të famshme të kështu interesante, se si. Mhm. Mm Merret me këta një, jo, kujdes, më vër, mos e vër këtu, më vër atë. E dua pak kështu, e dua pak kështu, mos më. Edhe duhet të shpjegosh një, sepse janë shishet gjithashtu. Po që e përmendëm. Nirvana në Club FM miq të dashur mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Smells like Teen Spirit. Është shpirti i ri i adoleshentit që mban aromën që Kurt Cobain mund ta mund ta nuhaste. Mhm. Por uh, po shikoja që mhm. në një palestër në Amerikë Jeri. Po. Ata që kanë vajtur atje kanë uh, nuhatur pak më shumë se ç'kanë dashur kur uh, njëri nga djemtë atje, një 34 vjeçar. Kë kemi 34 vjeçar këtu në klubin e mëngjesit? Altinin. Altinin 34 vjeçar. Ë ky Altin quhet Erik Stanjo mm. ose Stagno. Po unë po e lexoj Stanjo, kështu sikur është nga Italia. Po hajde varja. Çncika. Ky është në një palestër mm -hmm. në një vend që quhet Plaistow në New Hampshire, afër Massachusetts. Dhe atje bëhet yoga Jeri. Po. Ka edhe një poster të madh, një slogan kjo palestër që quhet mm. Judgment Free Zone, pra një zonë pa paragjykime. Paragjykime. Mhm. Mm dhe Eriku ka vendosur që të bëjë yoga i vetëm në njërin nga cepat e palestrës atje. Po. Me Lakuriq. Po. Lakuriq. Po me me jo ka veshur uniformën e ditëlindjes. Aha. Që është uh, uniforma me cilën ai lindi, siç e ka bërë nëna. Okej. Okay. komplet lakuriq. Tani, a ishte në rregull me sloganin, kështu që. Ishte në rregull me sloganin, madje këtë u thoshte ai. Mhm. Edhe policisë ndërsa po i vinin prangat, po, i thoshte shikoni shenjën, shikoni sloganin. E kam patallje. Kjo është çfarë ka ndodhur sepse njerëzit kanë marrë policinë atje, domethënë uh, duhet të imagjinoni një skenë ku njerëzit kanë hyrë këta. Për te palestra e kanë parë atë tipin atje, i cili ka qenë komplet lakuriq. Nudo, duke marrë pozat e jogës, edhe imagjinoni që ka hapur shalët për shembull shumë në një nga këto pozat. Dhe edhe gjithçka që që mund të shihet. Ca nga zonjat e zotërinjtë që janë dashur të përballen me këtë situatë kanë quajtur si të shpifur, të pasigurt dhe të sëmurë, ka thënë njëra. Ai është një i sëmurë. Ëh, uh, Ndërkohë që ai mendonte që ishte i lirë. Jo, ai mendonte që këtu është një zonë pa paragjykime. Si thonë këta, megjithëse ka dashur që të bëjë të qartë diçka për policinë, nuk është tha se unë dola tek xhamat, sepse me sa duket palestra pas ka një pjesë. Po xhamllëku ku mund të shikosh nga jashtë, mm -hmm. brenda për të ftuar si duket ata që që ecin. Ky nuk ishte atje, unë nuk isha atje aty. Ishte tek pjesa e mbrapsme. Domethënë atje, por uh, por e kanë marrë dhe e kanë uh, akuzuar me uh, atë që quhet shfaqje e pahijshme mm -hmm. në kodin penal amerikan dhe e kanë uh, lënë të lirë për momentin ndërsa gjykimi i tij do të vazhdojë pasi ka paguar 1000 dollarë për të dalë. Wow. Oh. Dhe do të paraqitet në gjykatë pastaj uh, në datat që i caktohen mm -hmm. për mhm. akuzën që është uh, siç thashë. Shfaqje e pahijshme. Shfaqje e pahijshme. Duhet ta kishin cilësuar në sloganët e. Po, që vërtet është pa paragjykime, po kujdes me veshjen. Ai do të ketë qenë në rregull se 34 vjeç biri i botës. Trupi i mirë thonë, trupi i mirë në ato momente. Po, pra, ia dha për yoga. Ta jep ndonjëherë për yoga. Po, është normale. Dhe, dhe, dhe shumë mirë, madje. Po, Po ta jep kaq, që lirohesh komplet, domethënë ta bësh jogën. Ai u lirua nga të gjitha paragjykimet në atë po, moment. U lirua edhe nga burgu. Pasi pagoi 1000 1000 dollar. Kthehemi pas pak te klubi i mëngjesit, i urojmë uh, shërim të shpejt zotit uh, Erik uh, Stanjo. Dua të jap një fitues. Oh, jep një fitues. Ndryshe e harroj, për këngën e ditës është Eli e para, ka fituar një dhuratë nga Ama Ice Coffee, mbaron numrin me 294. Spoon tani, can I sit next to you në klubin e mëngjesit? Ora është 9:22 minuta, jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë tjetër nga hëna në të premte nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Blendi. Për të fituar gjithë dhuratat që po japim tani në klubin e mëngjesit me biletat, me kontrollin e plot mjekësor, me dhuratat nga Ama Ice Coffee, Coffee. Mm -hmm. e të tjerë, e të tjerë, ne tani po ju ndihmojmë që të gjejmë fjalën se ç'lloj pushteti është ky që ushtron Kush është kjo? Kjo nuk e di kush është. Ka mbaruar ai serial. Atëherë, zonja zotërinj, zonja zotërinj, është një fjalë e vetme që duhet ta gjeni. Dëgjoni një herë klipin. Ajo kishte një pushtet të tillë të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Ne thamë që imagjinar, ikonik, e ku di unë se çfarë, gjithë këto ishin afër, janë shumë afër madje. Është diçka që përdoret në letërsi dhe në art. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën okay. e mbretit Artur. Pra kishte një pushtet të tillë, të mhm. konsiderueshëm. Kujdes. Tani Jeri. Tam. Jemi gati për lojën tonë? Na del kohë Altin? Për fjalën mbrapsht? Po, fjalën mbrapsht. Po na del po mm. duam një stilolaps. Po patjetër. Ju lutem. Urdhëroni sa 2 a 1? Një gjysmë kemi. Opa. Okej, okay, ndani me syzho, oh, mos wow. ramu në vrim. Ëh. Zonja zotërinj, jeni të mirëpritur që të luani tani në lojën tonë fjala mbrapsht në klubin e mëngjesit. Në lojën tonë fjala mbrapsht zonja zotërinj unë vë para përgjegjësisë Altinin, Lorin dhe Jerin për të gjetur fjalët e mia. Të cilat unë i jap shkronjë, mbas shkronjë duke filluar nga e fundit drejt shkronjës së parë. Mm -hmm. Pra fjalët prezantohen mbrapsht. Ju duhet ta gjeni fjalën të parët, dhe nëse dërgoni të parët në 069-2722, do të fitoni dy bileta për në Cineplexx. Fjala e parë, Jeri, mm -hmm. ka tre shkronja. Shkronja e parë për ju është E. E. Një fjalë me tre shkronja që mbaron me e. Nuk bie asnjë zile këtu. Shkronja e dytë për ju. Mhm. Mm Zonja dhe zotërinj është R. Fjalë me tre shkronja miq të dashur, ah. mbaron me R. Lori. 3. Atë po mendoja. Po, tre është e saktë. Bravo Lori. Bravo Lori, fjala e parë është tre. Wow. 3 nga Lori me 2 pikë. Një pikë për rën dhe një pikë për tën. Mhm. Mm për çdo shkronjë të pazbuluar merr një pikë Lori apo kushdo tjetër. Eja ishte zbuluar nga unë, kështu që. Mhm. Mm Fjala e dytë ka katër shkronja. Shkronja e parë për ju është A. Është një emër numri njëjës, gjinia mashkullore. Emër, numri njëjës, gjinia mashkullore. Trajta është e pashquar. A. Shkronja e dytë për ju është L. L. Hall Halla. Halla. Nuk është gjinia femërore. Harrova se ishte gjinia mashkullore, por në trovë. Mm, halla është e pasaktë. Hë Jeri. Mbaron me la. Dy shkronja duhen. Hë më Jeri. Vëri dy shkronja para las edhe bën një fjalë. Gjinia mashkullore, numri njëjës, trajta e pashquar. Hë më Lori. Shkronja e tretë për ju është ë. Ëlla. Vëlla. Vëlla. Bravo. Katër pikë Lori, të lumtë. Ua, si kam si sa do të. Vëlla është fjala e dytë. Vëlla. Fjalët kanë lidhje njëra me tjetrën. Mhm. A, kanë mhm. lidhje. Po, po, fjalët kanë lidhje me njëra me tjetrën dhe duam në fund fare që dikush të na japi lidhjen e mhm. saktë dhe do të fitojë edhe për atë një pikë. Kjo fjalë ka pesë shkronja. Mm -hmm. Pra fjalët janë tre dhe vëlla. Deri tani. Fjala aktuale ka pesë shkronja. Shkronja e parë për ju është S. Qeros. Qeros është e saktë, të lumtë Lori. 5 pikë. 3. Vëlla Qeros Wow Merr 5 pikë njëherësh, katër i kishte 9 në total Lori e ka mbytur lojën zonja zotërinj. Është praktikisht kuçedra e kësaj loje Atëherë Lori Na habite fare tani Lori 3 vëlla Qeros Kjo fjalë ka 6 shkronja Ka gjithashtu lidhje me të parën mm -hmm. Jeni ende në lojë Edhe ti Artin. Po. Edhe ti Jeri. Jo, jeni matematikisht jeni në lojë. Shkronja e parë për ju është i. Gjashtë shkronja gjithsej. Shkronja e parë për ju është i. Ka lidhje me tre vëlla dhe qeros. Shkronja e dytë për ju është s. Lidhur me tre Vëlla Qeros Shkronja e tretë për ju është ë. Si ë? Ë. Pra kemi një fjalë me gjashtë shkronja, e cila mbaron me ë si. Ë si. Me ësi është gjinia femërore Numri njëjës trajta e pashquar Ësi Shkronja 4 për ju është T Pra Jeri mbaron me Tësi. Tësi. Kush i ra? Unë. Altini. Altini. Urtësi. Urtësi është e saktë. Bravo Tini, bravo. Bravo. 3 pikë Altin. 3 vëlla qeros urtësi. Cilësia që shfaq qerosi pra? Mhm. Mm Kemi dhe me shtatë? Kemi dhe me shtatë. Shkronja e parë për ju është R. 7 shkronja gjithsej zonja e zotërinj. Shkronja e parë për ju është R. Lori e ka gjetur. Popullor. Popullor është e pasaktë. Mos. Senzito. Popullor P O P U L O R del por nuk është ajo. Senzito. Shkronja e dytë për ju është E. Pra, kam shumë njeri që ky do ishte një shans për Altinin me që ka 3 po, pra. pikë. Kështu e jepi Tinçe. Pra Altin ke 3 Vëlla Qeros Urtësi Ti Lori pse the popullor? Pse the popullor? Po thash, do të thënë folklor. Folklor, po, e saktë. Mhm. Sepse është në folklor. Tam. Tre vëllezër. Mhm. Ndër ta më i urti është Qerosi. Qerosi. Ka pa unë që në fillim po, mhm. po vjen tash. Pra çfarë mund të jetë fjala me 7 shkronja që mbaron me ër? Ë dhe rë. Për momentin a jep dhe një gër Shkronja e tretë për ju është dë Dë? Mbaron me dër Këtu më del një gjë negative, po nuk e di Kuçedër. Po. Kuçedër është sa? Bravo, bravo. Sa ka katër? Pesë? Nuk fiton jo. Tetë, jo. Jo, s'fiton. Tetë pikë për Altinin, nëntë për Lorin. Ah, nuk fiton Altini, po, është një pikë. Pra është një pikë mangut Lori ti ke fituar lojën, fjala është Kuçedër. Bravo Lori, bravo Kuçedra e kësaj loje. Po sepse Altin Qerosi pra, po, po. mund Kuçedrën, po? Po. Të paktën në një version të përrallës. Po, vërtet. Kështu që kemi tre vëlla Qeros, urtësi dhe Kuçedër. Mhm. Mm Bravo, bravo. Bravo Altin. Faleminderit. Edra, Edra, që ai e përmend edhe pas here. Kuç Edra. Kuç Edra 7 7 shkronja. Okej, okay, shumë mirë. Do shohim kush uh, kush prej jush ka qenë më i shkathti më i shpejti tek mesazhet për t'ju shpërndarë ca dhurata, do të kthehemi shumë shpejt në klubin e mëngjesit. Tani një blok shumë i shkurtër publicitar dhe nga ana tjetër është Mihail me Who You Are. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Hello. me Lorin gjithashtu çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e radios kombëtare. Klab FM 9:41 minuta në këto momente. Jeri ka ca emra për të vlerësuar këtu në klubin e mëngjesit, jepi Jeri. Atëherë në lidhje me lojën që ne po bënim pak më parë, fjalën mbrapsht, atëherë është Eni e para që ka thënë qeros. 444 i mbaron numri, ka fituar dy bileta. Dy bileta shkojnë edhe për Geraldin, i cili ka thënë vëlla i pari, i mbaron numri me 132. Dy bileta gjithashtu për Eronën, pasi ka gjetur e para fjalën urtësi, i mbaron numri me 245 dhe e fundit fare është Bora me fjalën kuçedër që i mbaron numri me 616, dy bileta edhe për Borën. Ma, sa bukur. Bravo i qoftë. Bravo të gjithëve. Bravo i qoftë të gjithëve. Faleminderit për dëgjimin me qira fjala. Vazhdon përpjekja për censurën. Vazhdon përpjekja për po censurën. Atëherë tani do të ndihmojmë më shumë. Tani do të ndihmojmë edhe më shumë. Duhet t'i frymëzojmë njerëzit. Ja një sekond, uh, se do mbledh çik shokët. O çuna. Se do bëj një telefonatë Lori, se kam uh... E dëgjojmë edhe një herë ndërkohë? Do ta dëgjojmë mirë, ja, një moment. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Yay! Mm. 0-6-9-27-12-2 0-6-9-27-12-2 Zotëruës mm -mm. Jo Qiellor Jo Janë nga truar prap Ysar No. Pra Atëherë duhet që... duhet mbështetje, le të le të grumbullojmë pak mbështetje, le të grumbullojmë pak mbështetje në mënyrë që të mm -hmm. njerëzit të vinë e të ndihen mirë. Atëherë. Zonja, zotërinj. E gjithë kjo mbështetje është për ju. Dëgjoni me vëmendje sa njerëz kemi mbledhur këtu. Duhet që të gjejmë se çfarë lloj pushteti ka kjo grua. Kemi thënë që ikonik është afër. Në fakt ndihma më e mirë që kemi dhënë është në fund, që kemi thënë është diçka që përdoret për të shprehur në një formë tjetër, në art, në letërsi, po, në pikturë, për të për të shprehur diçka tjetër. Pra. Diçka tjetër, në një formë tjetër. Kjo është Pothuajse e kuptoj. E vënë si llokum. Mm, e vënë si e ke llokumizuar uh, Jeri ç'është e vërteta një llokumizim uh, total zonja, zotërinj. Nuk di çfarë të them tani. Por do ndihmojmë do do japim një ndihmë të fundit. Hmm. që ti e përmënde pak më herët, në çështjen e kimisë, siç më the. Po. Edhe në kimi, përdoret kjo. Mm -hmm. Kujdes tani, ndihuni mirë. Zero, gjashtë, nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, një fjalë që merr të gjithë dhuratat. Ja ku e keni klipin, zonja zotërinj, dëgjojeni mm -hmm. edhe një herë. Ajo kishte një pushtet të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Mm. Ajo kishte një pushtet pip, pra të tillë të konsiderueshëm thamë që edhe në kimi. Mhm. Mm Përdoret kjo. Kujdes pra. 9 e 45 minuta në këtë moment, zonja zotërinj. Përdoret në kimi. Mhm. Mm Lori. Një pushtet të tillë kjo. 069 20 70 222 069 20 70 222. Në lidhje me pyetjet e mia Jeri nga pata ca pyetje pak më herët nga shpikjet. Po, i dhamë. Po, i kemi dhënë. Të bëjmë mm -hmm. një tjetër? Dakor. Atëherë kishim një kuiz me seri sot në klubin e mëngjesit. Tematika e të cilit miq të dashur është shpikës dhe shpikje. Mhm. Mm Shpikës dhe shpikje. Le të bëjmë një tjetër pyetje, të shikojmë nëse do ta gjeni edhe këtë. Dy bileta për në Cineplex për atë që do të vijë i pari apo e para me përgjigjen e saktë tani. Në vitin 1865. Mhm. Kompania e tij ndërtoi fabrikën e re dhe të parë në botë për prodhimin e nitroglicerinës. Mhm. 069 20 70 222. Në vitin 1865 kompania e këtij zotërie që ne po kërkojmë ndërtoi fabrikën e parë të nitroglicerinës në botë. E mirë o mirë. Po Jeri çfarë ndryshoi vendi? Vetëm për pak. Unë s'po filloj se Jeri tani miq të dashur nuk është më Shumë ngjitur, ngjitur, ngjitur me mua siç është zakonisht, po është. Është në këmbë është një 40 cm larg. Si jam sot të kem më shajt, ma. Okej. Është ulur, është ulur tek vendi i Oltës sot. Po shikoj pak mesazhet për këtë arsye. Ka një fluks, ka një fluks. E mirë o mirë. E kështu pra. Pak e nga pak koha ikën. Neve na mbeti tani vetëm një shpërthim për të bërë në klubin e mëngjesit dhe premtoj nuk do jetë një nga ato të mia. Mos u trëmbni. Ë uh, Por uh, pyetja e fundit që kemi bërë nga shpikës e shpikje. Pam. Kishte të bënte me zotin Alfred Nobel. Dhe në fakt është Tani i pari, i mbaron numri me 323, ka fituar dy bileta për në Cineplex. Bravo, qoftë Tani do të shikojë filmin e ri të Tom Cruise zonja zotërinj Mission Impossible Fallout është në Cineplex. Dhe ka orare për këtë në duke filluar nga ora 4 të premten deri në orën 22:15. Pra duke filluar nga ora 16 duhet të them pra, 4 mbas dite deri në orën 10:15 në darkë, që është shfaqja e fundit, ju mund ta shikoni filmin në filmin e regjizuar nga Christopher McQuarrie. Kështu pra. Dhe ka një lajm të mirë çuna, no, se prandaj jam ulur këtu për momentin. Prandaj jam ulur atje. Kemi një fitues në ah. lidhje me censurën. Më në fund është Laura e para ah, që ka thënë simbolik. Exactement. Bravo. Ajo kishte një pushtet simbolik të konsiderueshëm. Ishte e lidhur me sagën e mbretit Artur. Wow! Wow! Kishte simbolik, bravo, bravo. Kishte një pushtet simbolik. Di moj pra, kimia, pra, se po, kimia, simbolet, Mendelejevi, ku di unë tabela. Është shumë metaforik, por vetëm Laura është ajo që i ka rënë në kokë, po them. Bravo Laura, i mbaron numri me 049. Ti je fituese e dhuratave? Super gjë. Mirë, pra, faleminderit shumë për uh, gjithçka. Sot në mëngjes si ty Lori, si ty Jeri, si ty Altin, po sidomos ty Jeri. Se ti jep më shumë uh, Estrogen nga të dy këta të marrë së bashku. Kthehemi nesër në klubin e mëngjesit miq të dashur Orkesa Zaimi e cila sot ka ditëlindjen meqë ra fjala Edhe njëqind, Orkesa do të jetë në mikrofon Bas pak për Music Box Ndaj uh, urojani edhe asaj Edhe njëqind